12 o'clock when I decide to my life. This ain't a song for the broken hearted esquerra, torna a encarar, bona l'ajuda de Vidal, guanya la línia de fons de Vidal, s'atura Vidal, fa la passada per Pedro, ja l'interior de l'àrea, però en poc angle, continua Pedro, la sentada de Pedro, gol! Gol! fet en pròpia porteria Prieto, però també compta se l'ha fet en pròpia porteria el central del Valladolid. Aguanta la pilota Touré combina amb Messi, que ajuda també al mig del camp. Aquest amb Touré, Touré amb Alves, Alves amb Messi. El Barça ara amb el control absolut de la situació, dos dribblings magnífics de Messi, Messi amb Touré, Touré el primer toca amb Messi, Messi a la frontal, la dona per Pedro, entra a l'àrea Pedro, el xuta Pedro, gol! Gol! Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedro! Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito! Que en principi és extrem, però que veig que de moment... Comem... Uh, l'autopassada amb Sotana de Toré, el segon dribbling de Toré, de l'àrea Toré, la passada de Toré, Messi, gol! Gol! gol! gol! de traca i mocador la jugada individual de Touré! Touré, Touré! Touré, Touré! Quina grandíssima dansa africana de Touré! Un altre homenatge als campions de Lliga, campions d'una Lliga que anem a repassar ara mateix amb els següents resultats de l'última jornada i com ha quedat també doncs, tant a la Champions UEFA i descens. Marc, com vulguis. El primer partit, Osasuna-Jerez, Osasuna 1, Jerez 1. Barça 4, Valladolid 0. València 1, Tenerife 0. Racing 2, Sporting 0. Màlaga 1, Real Madrid 1. Atlètic 2, Deportivo 0. Saragossa 3, Villarreal 2, 3. Atlètic de Madrid 0, Getafe 3. Almeria 2, Sevilla 3. I Mallorca 2, Espanyol 0. La classificació de la Lliga Espanyola final és la següent, de cabo a rabo. El líder, com ja hem anunciat, el Barça amb 99 punts. Una... 99 punts és algo increïble. Vull dir, el segon classificat, classificat és el Real Madrid amb 96 punts. El tercer, que estaria a la entraria a la Champions fent la prèvia, el València amb 71 punts i el Sevilla amb 63 és el quart. T'he dit que aquest any la, la prèvia de la Champions ha canviat i deixo només el quart, el tercer va directe. Ah, vaja. <laughs> Eh, I a la UEFA van el Mallorca amb 62 punts i el Getafe amb 58. Es queda fora... El Villarreal amb 56 punts. Eh, el vuitè és l'Atlètic amb 54 punts. El novè l'Atlètic amb 47 punts el deuè, el Depor amb 47, 11 és l'Espanyol amb 44, el 12è l'Ossassuna amb 43, el 13è l'Almeria amb 42, el 14è el Saragossa amb 41, el 15è l'Sporting amb 40, i aquí va haver-hi el, els partits aquests que van, van patir infarts. Van haver-hi bufadades aquí. És el Racing 16è amb 39 punts, el Màlaga 17è amb 37 punts que s'han salvat, i a la zona del descens amb 36 punts el Valladolid el Tenerife també amb 36 punts i l'últim, el Cue, el Jerez amb 34 que s'han quedat, com dèiem, a un punt de la salvació Valladolid i Tenerife i a 3 el Jerez. Una pena, potser, a la segona volta del Jerez. Sí, sí perquè ha sigut... Sí. sí, sí, la verdad que el revulsivo, el nuevo entrenador, surgió efecto y la, las propias pancartas de los seguidores del Jerez lo decían, ¿no? Bajaremos pero con honra. Yo creo que ha sido un, una estupenda segunda vuelta Y nada, eh, ha bajado porque es que no, lo que no era admisible es que con 17, con 17 partidos llevaba 8 puntos solo. Entonces, claro, ha pecado de inocente la primera vuelta, pero bueno, a ver si el año que viene vuelve a subir y, lo tenemos otra vez. Y quién diría que Algereda estaría estaria al último partido de la liga hasta a primera o a segunda, eh? Vull dir, que venga, venga, a falta de hacer partido ya estaría a segunda. El famoso 0,04, ¿no?, que se decía. solo tiene 0,04 posibilidades y el, el, entrenador lo dijo, pues estos 0,04 las han multiplicado por 3 y mira, estuvo ahí luchando hasta el último momento. Doncs sí, el Xerès que no s'ha salvat finalment, però sí s'ha salvat el Racing i el Màlaga. Hauríeu, hmm. bueno, veu veure com els del Màlaga, jugadors del Màlaga demanaven pietat en els el del Real Madrid perquè els deien, bueno, la Lliga ja la teniu tot, el Barça guanyant 3 a 0 i, i deixeu-nos deixeu, deixeu d'atacar perquè ens salvem. Eh, estaba hecho, estaba hecho porque el Barça ganaba su partido en el Camp Nou y el Madrid sabía que no tenía ninguna opción de darle eh, la, vuelta a la liga. Por lo tanto, yo creo que hicieron, hicieron algo bueno para el Málaga, que en verdad no debe hacerse, porque puedes perjudicar a otros equipos que, se, que juegan el pellejo. Pero en fin, así se però pero bueno, això tots Sí, ¿eh? sí, siempre pasa cada, año pasa es normal. al mundo món de Claro, las maletines vuelan pero no hubo maletín. A ver, eh, yo personalmente estoy muy contento, pues sabéis que soy seguidor del Málaga, pero es que el Málaga lo intentó y marcó el, 1-0 sabiendo que el Madrid era, o tenía posibilidades de ganar, le, le puso las cosas claras al Madrid, dijo, aquí estamos, nos queremos salvar. Después, vale, el Madrid aflojó un poco el nivel, pero yo creo que se lo merecía el equipo también institucionalmente. Sanz, el presidente, lo ha pasado muy mal, no sé si visteis las, imágenes, ha perdido 9 kilos del estrés y de todo y yo contento porque los blanqueazules estamos otro año en primera y nada, a seguir. Eh, también hay que decir la, para mí falta de respeto de la prensa madrileña con el Málaga, que daba por ganado el partido en la Rosaleda y claro, confiaban en San Clemente. Y al final, ni San Clemente ni Madrid. Pero es que no, ¿no teníais vosotros la sensación de que... Eh, yo tenía la sensación al final de temporada que el Barça era el que iba segundo, porque la prensa en Madrid y en general todos los medios de comunicación eh, daban como que el Madrid ya tenía los 98, los 98 puntos y que el Barça aún no tenía los 99. yo tenía esa sensación de que el Madrid va a ganar, pero el Barça, ay, ay, ay, ay, Y al final se ha demostrado que no, se ha demostrado que es un proyecto serio, que eh, han sido los mejores Jo ja ho vaig dir la setmana passada, vull que ja s'estava parlant massa de Clemente, del Valladolid i el Màlaga el van deixar a part. I què passa? Vull dir, el Màlaga estava calladet dient, vale, vale, no diuen res de nosaltres i a l'hora de, del partit, pum, un a un, mm. es salven. L'he ido bien porque no tiene presión mediática de los medios. Correcte. o no, eh, la tenían al Barça, rollo ostras, contra Valladolid, igual que la tenían contra el Sevilla y contra el Villarreal. Y... Teníamos un, un, final de temporada de infarto, la verdad, pero mira al final el Málaga. También al Málaga lo que le fue bien fue la final del Atlético el miércoles y sí. que no se hablara tanto del, del Málaga Real Madrid Y fue algo que le quitó presión a los jugadores Y también al Barça, por supuesto. Sí, sí. Bé, anem a sentir ja en quant a títol del Futbol Club Barcelona, els guanyadors d'aquesta Copa, anem a sentir el que van dir tres jugadors del Barça, perdó, del Barça a, a l'acabar i a fer-se la celebració perquè va ser com una mica hmm. d'arenga el que hauria de passar la temporada que ve, o el que ha passat també amb la premsa de Madrid aquesta temporada. Us volem, us volem donar les gràcies pel recolzament que ens heu donat aquesta temporada. Aquest any ens han atacat de tot arreu, però no han pogut amb nosaltres. Com diu el Pulli, aquest any ens han volgut frenar de totes les maneres. No han pogut. Aquest equip és el millor equip del món. Com diu el Presi, que n'aprenguin. Avui hem d'estar una vegada més orgullosos d'aquest Barça, d'aquest equip i sobretot de guanyar una lliga molt important al nostre màxim rival. Els tres, eh? eh mirant de reull cap a un altre punt d'Espanya, de, eh? Jo crec que és, Eh, la, presión que se estaban quitando, estaban desahogando, somos humanos, todo el mundo, y han tenido mucha presión estos jugadores. Y esta ha sido la manera. A ver, yo creo que las declaraciones son respetuosas. Sí, sí, no son con las de todo. No, pero siempre se tiene retintina. ¿Y qué sería el fútbol sin esto, sin esta rivalidad? yo entiendo el fútbol como rivalidad. I és, no el moment es és momento de euforia que acabas de ganar una liga al teu después de fa que no aguñas al teu després, vull dir, ets campió amb 99 punts, poder-la celebrar eh, després de finalitzar el partit, és sí, algo sí. bestial i venga, et deixes anar allà. Y las ganas, las ganas que tenía los jugadores del Barça de reivindicarse respecto sí. a la prensa de Madrid, a los palos que les han dado durante todo el sí. año, dando al Madrid de Cristiano Ronaldo como campeón antes de jugar los partidos y de bajarse del autobús. Es que sí. había havia un fer al, al camp del Màlaga hi havia una pancarta que hi havia de l'As, de, de, ah, sí, sí. un, un dinar 3, Agustins, que sortia Cristiano Ronaldo el dia que va fitxar i va dir ganaremos la Liga, la Copa i la Champions. Ah, no, i... És que després ens diuen prepotents a nosaltres, jo no ho entenc. Jo no, no entenc per què ens han de dir prepotents a nosaltres no. Si són ells els que van dient que guanyaran tot. Ah. Nosaltres sempre estem allà, ui, no sé, ui, amb el Valladolid que ja patint eh? A veure, no sigui que en Clemente però... que nos fotin susto. Claro, porque también esto, esta es la mentalidad que tenemos aquí, los, los, los seguidores del Barça, de, también... de que uy, que contra el colista perderemos. Pero lo que, lo que importa realmente es que los partidos se sacan adelante. Claro, en Madrid eh, tiene la mentalidad y el equipo que siempre hace gestas y siempre remonta. Y es una virtud que tiene el Real Madrid y que el Barcelona pues no tiene, la verdad. Pero en cambio el Barça tiene otras, tiene mm. otras muy importantes que el Madrid no tiene, pero en Madrid remontadas y gestas de este tipo. Ya íbamos hace dos años con Capello que Sí, sí, son clásicos. Ganando los partidos en el 90. Y, pues, y siempre es que la media de goles del minuto 80-90 del Real Madrid es muy superior que de otros minutos. Y yo creo que el culpable de, de este saber estar y de, esta, de este temor que tenemos los aficionados es una, una única persona, es Pep Guardiola. Yo creo que ha, ha transmitido a la afición de que esto no está hecho, vamos a ser... Unos valores. Sí, unos valores y que se, transmite en el campo y como persona. Yo creo que es una como persona, como entrenador, un saber estar Doncs Pep Guardiola va parlar també al final del partit, amb, eh, arengant el públic i animant, doncs hi va dir, va dir el següent, escoltem-lo. Gràcies sobretot a aquests jugadors, valen un imperi, eh, són irrepetibles, creieu-me que són irrepetibles, fan la feina de tots els que estem a darrere seu molt, molt, molt senzilla. Només dir-vos que us en devem una. Dissabte que dissabte que ve havíem d'estar en lloc i no ho vam assolir. Us en devem una, i aquests no fallen. Una abraçada. Oh. Eh, el que va dir. Paraula de Pep. Paraula sí, de Pep. jo crec que aquests no fallen és la paraula clave. Eh? Aquests no fallen, no, ni ens han fallat ni ens fallaran, jo crec. Jo vaig estar més convençut de que guanyaríem la Lliga després del partit de Tenerife, que va dir que quan vam posar un a un després la roda de premsa va ser bestial, i el tio va dir, diu, si nosaltres perdem encara estarem més orgullosos sí, sí. d'aquest equip. I va dir diu, que a la mitja part, diu, és que no els hi vaig dir res, els hi vaig dir, sortiu a jugar, és que sou perfectes, vull dir... i jo, si te fijas, cuando perdimos contra el Inter, se, es que sucedió una cosa, que tú salías por las calles de Barcelona y la gente iba con la camiseta, y eso es ese espíritu de hemos perdido, pero hemos perdido con honor. Y, porque muchas veces hay que reconocer que la afición del Barça, eh, a la mínima, ya estaba pañolada, y hay que reconocerlo. Siempre pitadas, hemos sido muy con el hacha siempre, y este año no, este año valoramos. Sí. Bueno, eh, tiene eh, t'he unas cosas yo. no he visto eh, lo que he visto yo el Barça, i el que ai, ai, ai, ai, ai de, que tenim tots els socis, antics més que res, és perquè moltes lligues que s'han perdut, s'han perdut amb, amb, amb diferències doncs, com pràcticament aquesta. Quan portàvem un punt o dos, eh, en el Madrid era lliga perduda. I és clar, això és el que nosaltres eh, hem valorat més aquest any, per la, pel joc que ha fet el Barça, però tampoc no les teníem totes perquè pensàvem en què podia passar algun d'alta baix que donés la, la victòria de la, de la Lliga en el Madrid. Um, un, altre, un altre punt és la temporada de, de Lionel Messi, que també volia debatre amb vosaltres. Creieu que, com, bueno, ja vam dir aquell, la discussió de si és el millor jugador de la història, però és que ha fet 47 gols. Ha igualat, ha igualat a Ronaldo, aquell grandíssim jugador que va passar pel Barça en la temporada. Que era I... un delante centre i Messi no és un delante centre, que no és un home de, de que marca gols. I aquesta temporada mm. ha sigut algú bestial. Mm. Bueno, la meva opinió, la meva opinió que jo he vist eh, pràcticament tots els jugadors eh, aquests eh, fores de sèrie que ha fitxat eh, el Barça o que han jugat amb el Barça, començar amb Pancobala, després eh, en, en Cruyff, en Ronaldo, eh, tot, i en Ronaldinho, tots aquests jugadors, eh, per mi, el millor jugador que jo he vist fins ara ha sigut en Messi. I per un motiu, que és que porta la, la pilota enganxada en els peus, en les sabates, i una velocitat que és difícil de parar. Per tant, jo crec que dintre d'aquests jugadors, per mi, el millor jugador que he vist jo ha sigut en Messi. I, no sé, tindria també els meus dubtes amb el grandiós Pelé, perquè també l'he vist jugar. En Pelé, eh, clar, és indiscutiblement potser el millor jugador de la història, però no hi ha massa diferència amb el Messi actual. Bé, més coses, més coses d'aquesta aquest, lliga. Parlem de l'altre equip català, de l'altre equip català que és l'Espanyol. Què us ha semblat aquesta temporada l'Espanyol? Bueno, eh... O sigui, al, al final ha, ha hagut de patir una mica, però ha acabat classificat bé, no? Ha respirado, o sigui, ha, ha respirado, ha respirado. Llevava porque... temporadas que no tenia un margen de dos, tres partidos i, i bueno, al final se complicó un poquillo las cosas, pero yo creo que al final la ha hecho bien. Yo creo que el entrenador a mí personalmente me gusta mucho, pero a veces peca de inocencia. Yo veo que a veces se le van partidos que dices, pero ¿cómo te se puede ir? Y a veces salen poco motivados, no sé. Yo creo que también faltan cosas por matizar, pero que cabe bien. un equipo muy irregular, vull partidos partidos partits fàcils, después una racha... Però de... principalment a fora, a fora eh, han perdido Sí, sí, no? i contra el Barça y és siempre de sempre, oh. gran, un gran partido y molt para per ells, vull que que no son un equipo dolent, y dir, els tios, si sí si, si, si, si treballen, puedan poden guanyar molts espero que la que ve un parell de fichachas y pueden hasta acabado Bueno, en comparación con otros años anteriores que ha ido más apurado, luchando por no bajar a la segunda, la última jornada, o este año ha respirado un poco, ha jugado con tranquilidad los últimos partidos. Mm y eso le da confianza a Pochettino de cara a la próxima temporada. ¿Y cómo veis Español sin Tamudo? Porque este año ya bueno, dijo Dios. si vos que digui como como está está bien, que está en Tamudo no es jugado casi res. Sí, pero ¿no es, un, ¿no es uno de esos jugadores que aunque no juegue, aunque esté en el banquillo, influye? Sí, es un jugador emblemático, pero yo creo que como estaba la situación, en el momento que estaba el español y Tamudo, creo que era el momento de que se marchase y las dos partes estarán más tranquilas y lo harán mejor. Raúl en su, mm. eh, Tamudo en su equipo y el español en la liga. ¿Ha fichado por algún equipo, Raúl Tamudo, o no? No, encara Es parla del Galatasaray. Es parla. No us sembla com un cas de Ronaldinho, que vull dir, van dir, ostres, l'any passat venia, podia, podia marxar, podia marxar, va, va aguantar una temporada més i ha sigut desastrosa. Vull dir, la última temporada de Ronaldinho no va ser com les anteriors que havien sigut No, no, se'l se, se, volia fer fora. A l'última temporada ja mm. se'l volia enviar amb, amb un llacet fora. Claro, lo que, lo que pasó con Ronaldinho es que no se le vendió a tiempo, cuando se podía haber sacado un buen dineral por él. Ese fue el fallo institucional del Barça. I creieu que un dels factors de que hagin començat tan malament els, els, els pericos fos la mort de, del Dani Harke, que comença una miqueta, vull dir, al principi de la temporada passa això, et quedes mm. una miqueta, ostres, trastornat. No sé, yo creo que... Yo creo personalmente que no. Yo creo que empezaron con ganas, con muchas ganas para honrar la muerte fatídica de ese jugador, pero yo creo que no influenció. Jo crec que en el fons vull, els jugadors ho van demostrar que vinga, podrien tirar endavant, però en el fons és com si et passés amb un familiar teu per dins, et, estàs sí, malament... Sí, però no se, puede, ah, no se puede cogerse ese palo. No, yo creo que el, personalmente no, tiene, no ha influenciado. Jo personalment penso que sí, perquè no dic ja anímicament, sinó Jarque era un dels millors centrals espanyols sí, sí, podia estar a la i podia haver anat al Mundial aquest any. Capitán de la, era, de l'Espanyol. Era un dels millors centrals espanyols de la, de la temporada i jo crec que l'Espanyol no hagués encaixat tants gols I habéis marcado Dani Harker. Però eh, el problema que ha tenido el este año no han sido los goles encajados, sino los goles que ha metido. 29 gols. Eh, ha hecho más goles Messi que el español. Y eso se ha notado. A ver, eh, no puedes no puedes eh, jugar una liga en primera división en España con 29 goles. No, perquè te la juegues. És molt, I és, molt que poc. ha sigut l'equip que ha fet menys gols de la primera divisió. Claro. Inclús menys dels que han baixat a segona. No, sí, sí, els partits que ha guanyat han sigut per la mínima, no ha sigut sufriendo, sufriendo i no hi ha hagut cap partit de 5, 4 d'aquests que a vegades de tant tant un Barça te'n marca 6 després te'n marca 1, 2 però si él siempre 1-0, 2-1, siempre. Otro tema que quería comentar yo es la posible marcha de Mourinho al Madrid. ¿Cómo la veis? Yo ya antes lo he comentado. Yo, para mí, se equivocaría. Yo daría otro año a, Pellegrini. Jo no, jo tal com deia també eh, prefereixo que Mourinho fitxi pel Madrid perquè serà un incentiu més pel Barça eh, la temporada que ve. Jo crec que li farà més bé que mal la, la fitxa de Mourinho pel Madrid i el qui no es va mossegar la, la llengua va ser Pellegrini, el qui va dir que si el nou tècnic del Madrid no aconsegueix uns 97-96 punts, no aguantarà una altra temporada, perquè és que sí. primera temporada Pellegrini fa 96 punts, que és una bestialitat. Apague, vámonos. Pum, mm. cap a fora. Apague, vámonos. també han dit que el Barcelona era el mejor club del mundo. Que puede ser que lo piense, pero un entrenador, y más de Real Madrid, no puede decir eso en una rueda de prensa. Pero él también dijo que yo creo que en las famosas declaraciones de Radio Televisión Española que se hizo el otro día, eh, que dijo, tengo 46, 47 años, me faltan 23 para jubilarme. Mourinho. Sí, lo dijo, no sé si lo habéis escuchado. Dijo, no sé si voy a entrenar en Madrid ahora o dentro. O sea, yo creo que la prensa, bueno, en general la prensa se la tomó como que ya iba a venir. Yo creo que no. Especula, que, especula con la marcha de Mourinho. Que él dijo en sus declaraciones claramente que era joven, que no tenía ningún tipo de prisa. Y le preguntaron, ¿cuánto para ver que estaba totalmente desvinculado del tema, dijo, no sé si me quedan dos o tres años como diciendo, no me preocupa, ¿sabes? Mis contratos, yo estoy en un equipo ahora y sé que voy hasta en otro equipo porque es prepotente, pero porque puede ser, para mí es de los mejores entrenadores de, fútbol y yo creo que daría, daría, un año más a Pellegrini, pero como venga al Madrid va a hacer un destrozo porque con la plantilla que tiene y con la cabeza que tiene ese hombre, va a dar resultados, aunque daría otro año a Pellegrini. Yo también lo daría, pero hablando de Mourinho y el Madrid, ojo porque el fútbol de Mourinho es efectivo, pero es gris. Y al Bernabéu, un, equipo como el Madrid, un grande, debe ganar y jugando sí, Pero tú no crees que va a pasar tipo como del Bosque, que, sé que cuando ganó la Liga, que decían que era un, que hacía un, un fútbol gris, pero al final da resultados. Y el Madrid es que se ven estas temporadas que es un devora, devora jugadores y devora entrenadores. Entonces, él quiere títulos. O sea, juegues bien, juegues mal, es una empresa económica, quiere ganar títulos para ganar dinero y beneficiar No, para la afición no eh, quiere, esto, la afición quiere disfrutar bien, viendo buen fútbol. Depende, tú quieres ver buen fútbol si tienes un equipo como el Barça que ha ganado, pero si llevas dos años en blanco, te digo yo que quieres una liga antes que que ver Yo te digo. Después ya llegará al buen fútbol, pero primero gana un título y después ya llegará al buen fútbol. Adrián, yo te aseguro que Mourinho, jugando un año de fútbol gris en el Real Madrid, la afición no la aguanta. Yo creo que sí, porque si realmente. Yo creo que no, porque va a ganar la liga. Schuster. Ahí. Pero sí, sí, sí, sí, Schuster, sí, Schuster, sí, Schuster, fue por la puerta de atrás. Fatal. Por la puerta de atrás. Y el van fer fora. I, va a guanyar, capelo, va Capello fatal Y el van fer fora. Per què? no donaba bon futbol. Y jugó fatal, bueno, gris del bosque y lo echaron fuera. También ganando la liga. Pero del de Bosque, no Ganó la Champions, de Bosque. Champions. Y después de una Champions vino k que era el, segundo de Ferguson. Ya, Que era lo mismo que te venga Mourinho que el segundo entrenador de Manchester United. yo creo que la afición del Madrid necesita una copa, un título. Y te digo yo que si gana la Champions... Pero no al precio que sea, ¿eh? porque yo vuelvo a repetir lo, lo la Eh, eh, eh afición vol veure jugar a i si l'afició que ha passat eh, en aquests dos anys amb el Barça està contenta, el camp s'omple igual que es va omplir ahir que, perquè tothom es pensava ja que quedaríem campions amb més de 98.000 persones eh? això sí, sí. és un, un rècord que inclús amb el Madrid no van arribar a aquesta quantitat eh? Tres coses a destacar amb això de Mourinho que estem parlant ara Massimo Moratti, president del Inter acaba de dir Sería una sorpresa que Mou se quedara. Uf. yo creo que l'Inter Inter de quedarse a Mourinho, t'ha guanyat, bueno, encara no l'ha guanyat, però pot un triplet, que si falta el triplet, que vol Que pot guanyar la Supercopa de Europa, la italiana, y el Mundial de Clubs y puede igualar a Guardiola, que poca gente por eso. Yo creo que el Inter va a hacer todo lo posible para que no se vaya, pero sabiendo cómo es Mourinho, si Mourinho dice me voy, yo creo que si se va sí. Mourinho, per Inter es un fracaso sí. més que para que per un gran entrenador que te fet un gran equipo y ahora pues es un entrenador no. a els que te ara, y ja saps no, Quieras o no, eh, cuando sustituyes a un, a un entrenador como es Mourinho y haciendo el posible triplete, el otro va a tener tanta presión que a la mínima le va, se van a juzgar, van a venir los, las dudas, ¿sabes? No va a tener, no va a poder tener su espacio ese entrenador que cubra esa plaza tan importante y tan carismática que ha tenido Mourinho este any. Passa la mateix amb Guardiola. Sí, sí. Perquè Guardiola jo no crec que estigui molts anys més, aquest any sí que estarà, però no crec que estigui molts anys més, y el entrenador que vingui se li demanarà un triplet. Claro, es, segur. y es como el del Manchester, cuando se vaya el entrenador del si, Manchester. Si Guardiola era el primer any que entrenava un equip de primera i va aconseguir el triplet, tothom ho pot fer. I, y Guardiola, ojo, que ha dicho en una entrevista que le encantaría entrenar a Bilbao. Que cuando, se, cuando deje el Barça, si le llama a Bilbao... Bueno, ara, Bilbao. ara mateix l'Atleti de Bilbao té un gran entrenador, Caparrós. grandíssim, Caparrós. que és Caparrós. I un, gran, està, I un gran director deportiu. I que està molt content, Jabo. està molt content amb, amb l'afició de l'Atlètic i l'afició amb ell. Y sobre los portat, mira. Y Ureta, y, Ureta de Dieta Deportivo. Y podremos hablar ahora de la despedida tan emotiva y tan preciosa de Echevarría que tuvo en la catedral. después. Sí, paramos después que hay más cosas de Mourinho. Morati puede hacer algo en lo que no esperemos o lo que nos esperamos y que no estará vinculado al Inter. Puede haber algo de verdad en lo del Madrid. creo que es el momento ¿verdad? de o si al els dels o si que no estiguin que no. parlant del seu entrenador que estigui a punt de marxar quan el dissabte una Champions? Yo creo que no, es és moment. Jo que Morati está está pecando Morati ahí. Sí, sí. Aguantas fins al diumenge i llavors quan acabes el, al partit tan importante claro. pues si se'n vol anar que, que se'n vagi, pero es que ara estás jugando una Champions. Es lo que hizo bien Capelo, que cuando al acabar la liga dijo, no, no, aún aunque todo el mundo sabemos que ya ha empezado el debate de entrenador sí, o sea, seguir o no con el entrenador, él dijo, ahora vamos a empezar el debate. Lo hizo bien porque no han hablado, no han hablado y ahora que hemos acabado la liga, ahora vamos a hablar. Igual, Eso és lo que tenia que haver hecho. Igual que Cesc, que també, vull dir, durant, jo crec que és al principi el tio, el tio vol anar al Barça, però durant tota la temporada no ha dit res. Ja ara, ara ha acabat la, la, la Premier. Premier i el tio, pues, m'agradaria anar al Barça. Vull... Bueno, l'ha dit que mi equipo es el Barça, en tu sí, sí. He hecho... Però ho ha dit en el moment, ara sí, que sí. s'han acabat els partits. Ojalá, sí. ojalá vengas al Barça, porque... Sí, sí, por el Barça y por la Liga Española. Sí, por el bien, por el bien del Barça. Barça porque es un jugador, jugadorazo. I que va dar miedo, sí. esa, esos este centro del campo va dar sí. miedo. Una altra dada de, de Mourinho, que no, potser no és molt important, però és una altra dada, eh, diu el diari AS que a Itàlia eh, Mourinho no ha inscrit els seus fills a l'escola a la qual estudiaven. Vull dir, no ha inscrit els fills a Itàlia. Eh, bueno, és que jo també, temps enrere, eh, vaig sentir que deien a Inglaterra que ell volia tornar a Inglaterra i a veure si tothom tindrà una sorpresa perquè... Ai, el Manchester City. Que no se'n vagi a Anglaterra, eh? perquè, a més a més, els seus fills ja estaven, abans d'anar a Itàlia, amb col·legis anglesos, i em dóna l'impressió eh, de que això que diuen, de que no ha inscrit els fills a Itàlia, per mi, si no hi ha el, el Madrid que s'interposi a base de, de, de milions, el Mourinho tornarà a Inglaterra... Ah, pot, ser, un eh? pot, ser, eh? Sí, sí, que ara digui, ara vull al City i ara a veureu que sóc capaç de fer el City. Pero... realmente el que más pague se lo, va a llevar. <laughs> Se lo, va a quedar porque tanto el City como el Madrid tienen un, un talón en blanco preparado para Mourinho y lo que pida, y claro, Mourinho pide eh, ser el encargado y llevar toda la sección deportiva, fichar él. Y su Florentino no creo que lo permita. Porque el Florentino, ¿eh? viendo estos años atrás, ficha él lo que quiere y hace lo que él quiere con el Real Madrid. Y no creo que permita que un entrenador le lleve la contraria. Yo creo que si Florentino le dice, eh, me vas a dejar fichar, pero te va a llegar títulos, Florentino va a decir, carta blanca. Ya la veremos. Sí, sí, ya volvemos. Yo creo que aquí el problema de, cada Agenda del Madrid, que acaba temporada y ya están fichachas tiradas a la cantera, mira el Barça. bueno, últimamente. No, últimament, jo fa sí. molts anys que no veig jugadors del Madrid que pugen, vull dir, pugen i enseguida se'n van al Getafe, equips d'aquests. Soldado. La Liga, Liga Espanyola està, aquest, està plagada. Jugadors. Aquesta polèmica jo crec que s'acabarà la setmana que ve. Una vegada s'hagin jugat els partits que falten, principalment la, la Champions, la setmana que ve es desvetllarà en Mourinho cap a on va. I per diners em fa l'efecte que el Manchester City també està preparat amb els multimilionaris que han agafat el, el club de, de voler-lo fitxar. Jo crec que sí, perquè volien oferir 130 milions per Messi. Vull dir, ah, és una burra. I Messi ja ho ha dit, que diu que no s'anirà ni al Madrid ni en cap lloc. No, no. I l'última cosa del tema Mourinho, Pellegrini i Real Madrid. Eh, heu vist la campanya des de ja fa molt de temps, molt de temps del Marca anti-Pellegrini. Eh, Yo lo trato patética. ¿eh? Inda ah. me parece que, bueno, está haciendo algo que no debe hacer como director de un, periódico tan grande como el Marca, eh, desprestigiando la imagen de Pellegrini y del Real Madrid, que ha hecho un flaco favor. Desde la eliminación al Lyon. Sí, sí, Os recuerdo la Lyon? Sí, la, portada era Adiós Champions, Adiós Pellegrini. Y la de hoy? Y la de hoy Atenció, això, atenció. això és una falta de respecte, sí, però a un, a un gran impressionant, a un impressionant gran... perquè en Pellegrini eh, va demostrar en el Villarreal en sense tenir els jugadors que té en el Madrid, de fer un gran equip. Va arribar a la semifinal eh? de Champions. Sí, sí, per tant, sí, sí. Per tant no, no hi ha dret que desprestigin aquest home que, que no s'ho mereix de cap manera. No, i avui la portada del Marca és demencial. Mm. Ells diuen, Insultante. estàs despedido Manolo. <laughs> Estás despedido, Manolo. Insultante para, es para a su propio tejado. Es, una campaña desde hace meses para que Pellegrini siga en el Real Madrid. Y si fijáis en los contenidos de la web de marca Inda, pide Mourinho. Y pide Mourinho. Sí, Y esto no se puede, es que es algo que no se puede contemplar. Que hagan una, una campaña tan fuerte contra alguien. Y menos contra el entrenador del que supuestamente es tu equipo. Es despreciativo dient-li Manolo, yeah. perquè jo trobo que és despreciar sí. dir-li Manolo. Sí. I ara que parlem de Manolos, aquesta setmana ha passat un fet una miqueta lleig mm. a Hamburgo, no sé si ho heu vist. Sí, sí, Manolama. la polèmica. Uh, Con un compañero nuestro. Sí, Manolo Lama, vull dir que va insultar, vull dir, bueno, segons ell, vull dir, en aquell moment no creus que pot... Humillar. La imatge... No. Humillar, i ell, i ell lo sabia. Yo creo que no. Yo creo que no, que es aquel momento. Yo que... creo que es ese momento y después ves el vídeo y dices, Aquí no lo ha pasado, pero claro, estás en un espacio público con tanta... Vull explicar per si algú no sabe, sap, Marc? Sí, sí. Quan, bueno, Manolo Lama estava a 4 en directe, en el programa d'esport de, de, a les notícies. Los Manolos. De les notícies, i, i va, doncs, arengar, animar a la gent del voltant que tenia del, del Llit de Marit a donar-li diners a un, indigent. a un indigent que estava al carrer i la gent, doncs, primerament va ser culpa de la gent que s'enreia d'ell, li tiraven targetes de crèdit, li traien un mòbil, li posaven i se feien la foto. I, la bufanda dice que no, tiene frío, Però, perdona, frío. La, la culpa no és de la gent, la culpa és de, eh, de Manolo Lama, que tiene el poder de conectar en directo con toda España y humillar sí, sí. a un mendigo. Clar, clar, però és que pensa que la gent també va anar a posar-li mira ara el mòbil, ara em faig una foto amb el, amb el mendigo, amb el mòbil, saps? També, també l'estan humillant. Sí, jo crec que... I li van dir, aquest home, a Manolo Lama va dir, aquest home ja té els diners suficients para ver a la Atlético de Madrid a un bar. Y para comer caliente, sí. Y eso no se, eso no se hace. Eso, no, eso no se hace. Primero, primero es persona. Pero bueno, yo creo que ya ha pedido perdón y que un fallo lo puede tener y que es un, es un profesional de cabo a rabo y es, su carrera es brillante y yo creo que no se le debería reprochar este hecho. O sea, hay que mirar atrás lo que ha hecho este jugador, o sea, este periodista, la manera de cómo ha expresado el fútbol, la manera con el sentimiento que lo ha hecho y eh, para mí es alguien admirar. yo no digo que no, o sea, yo no digo que no sea bueno Manolo Lama, pero lo que hizo el otro día... Sí, pero bueno, yo creo que ya ha pedido perdón y que es un flaco favor para él que se siga hablando. Yo creo que acabaríamos esta polémica de algo que pasó, que se, se ha intentado corregir, se ha pedido perdón y, y está, como tú has dicho, ante todo somos personas. Bueno, no podemos equivocar. Otro tema que quería comentar, el fichaje de Villa per el Barça. Ah, mira, ah, no, no, és que ara mateix anava a dir el mateix, perquè ara mateix estan reunits al Camp Nou eh, Guardiola, Chiqui i la Porta per Però analitzar els tres fichatges. fitxatges. Sí, sí, sí. Ara mateix s'estan reunint per analitzar els fitxatges de, dels, eh, de Sasqui Villa o de qui sigui, eh, estan reunits, i estan analitzant el futur de Bojan Touré i Henry. Eh, creus que, és que la Porta quiere como la joya de la corona de sí. los títulos de Pom y Ficha la Villa. Se quiere, com, sí. se, se quiere ir con el buen sabor por, por de la boca. porta grande. Jo crec que per, per tots els culers és perfecta que es fitxi ara abans que comencem sí. tot el tinglado de les elecciones. eleccions. Sí, Perquè si no és lo sí. que passa cada any. Eh, el, el Rossell et portarà aquest, l'altre, l'Ingla et portarà l'altre. Sí, primero, I què passa? Al final de, de, de que s'acaben les eleccions, el Madrid ja t'ha pirlat aquest i et quedes sense jugadors. Jo crec que si ara la porta porta a Cesc i Villa, que tots els, els que es presenten a les eleccions eh, els volen, jo crec que és un gran fitxatge i l'última cosa que farà perfecta la porta. I otro factor que, com Villa va un bon mundial, mejor aún que la recopa, el preu i el precio bueno. será inalcanzable. Si Però per això que el tenen de fitxar abans del Mundial. Mejor Sí, para sí. Villa y mejor para el Barça. I Y Cesc igual, eh? Sí. Y sí. igual, també sí, puede dar mucho en este mundial, que después hablaremos. I pot ser, vull dir, si no el fitxem ara, el rendiment potser a, a la selecció Cesc i Villa, rotllo, ostres, em fitxen, no em fitxen, em fitxen... També. Va passar com l'Eurocopa, vull dir, ser una miqueta més al nivell, vull dir, però... Uh, bueno, el que dèiem de la reunió aquesta, la Porta ha dit una, una frase que és Bojan seguirà, el que vol dir que vingui la banda que vingui, Bojan seguirà, no s'anirà cedit ni, ni passat, i Touré hay que hablar, és el que ha dit la Porta. Bueno. El que vol dir que jo crec que como el seu representant vol, marchará. Y si ves a Esfábragas al Arsenal estaría de donar a Touré ya. Sí, yo creo que va a ser un buen cambio. 6 por Avidal y X millones. Para mí es una pena que se vaya Ses, ahí el Touré, perdón. porque. sí. Eh, a ver, Touré es, para mí es mucho mejor, está muy por encima de Busquets y Keita. El rendimiento y el nivel que ha dado Touré estos años ha sido brutal. Y si se marcha será una pena para el barcelonismo. Lo sufrirá. Se notará. Sí, sí, se notará. Eh, se notará porque es un pilar, pero bueno, nos tenemos que reponer. Doncs fins aquí la tertúlia d'avui. L'última tertúlia molts de minuts, l'última tertúlia, sí, ens ha durat gairebé mitja hora. I ara, doncs, com sempre, la Maroteca Culer de l'avi de la ràdio. L'Avi Barça, de Ràdio Vilassar de Dalt, com cada dilluns, parlaré de les vivències viscudes del passat, però avui amb doble satisfacció per conquerir el campionat de Lliga més disputat dels últims anys, amb, amb rècords de puntuació mai vistos, 99 punts, màxims gols a favor i, i mínims en contra, màxim golejador i pitxitxi el Messi i també la Bota d'Or. No es pot demanar més i amb la celebració d'ahir, sensacional com sempre, els jugadors es van comprometre a més títols. Amb aquesta introducció no deixo amb el que tinc de relatar sobre el passat i l'últim dilluns acabava amb la quasi segura despedida del Nesken. La següent temporada, 1979-80, va significar l'arribada del danès Allan Simonsen, acabaria tornant-se amb un dels jugadors més estimats per als barcelonistes i la sessió de Krankel, Pichichi de l'any anterior amb 29 gols, a un club austriac, per donar cabuda al brasileny Roberto Dinamita, que tampoc va triomfar. Altra vegada, el València, amb aquesta ocasió a l'eliminar el Barça en els quarts de final de la Recopa, va actuar de detonant a la banqueta blaugrana i que va canviar d'entrenador. Rifé va deixar el lloc d'entrenador a Elenio Herrera, el mag de les dues lligues últimes de Kubala, que fou l'encarregat d'acabar la temporada i també la següent, 80-81, en la que va substituir precisament a Kubala, després d'un altre fracàs a la Copa de la UEFA, que es va perdre en el Camp Nou contra el Colònia per un 0 a 4. Les dues temporades van ser molt similars, amb fracassos esportius. En Quini, tots, eh, en, qui, en, en, quasi, perdó, en quasi tots els fronts. En la 1980-81, de totes maneres, varen ésser factors extra, extraesportius els que varen marcar el decisiu desenllaç de la Lliga. L'equip es va reforçar amb Alexanko, el defensa espanyol més car de la història. Llavors es van pagar 110 milions. Schuster, que venia de triomfar en l'Eurocopa de seleccions a Itàlia, i Quini, el veterà davanter de l'Sporting de Gijón, que amb 31 anys era un seguro de gol. Quan la Lliga estava ben encarrilada i Quini anava amb camí del Pichichi, trofeig que va lograr amb 20 tantos va arribar al segrest de l'Asturià. La temporada 81-82, la de la segona recopa, es va iniciar amb el partit d'homenatge a Carles Reixac, la institució catalana de l'equip, que després de 656 partits i 195 gols va voler despedir-se convidant la selecció argentina de Maradona – el Pelusa trepitjava per segona vegada el Camp Nou i per segona vegada passava quasi inadvertit. La primera va ser en desembre del 79, quan Subiria el va anul·lar totalment, amb un partit contra l'Argentinos Juniors. El Barça de l'Àtec, Schuster i Kini, de nou màxim golejador de la Lliga amb 26 gols, va viure una, desgràcia, una desgràcia una desgràcia, una humillació i un esclat d'eufòria durant la temporada. La desgràcia va ser la lesió de Schuster a Sant Mamés, el desembre, fruit d'una duríssima entrada del central Goicochea, el mateix que dues temporades després també va enviar el quiròfan a Maradona. Bé, doncs per avui deixem-ho aquí amb la meva propera aparició en el programa us parlaré de com va acabar la temporada de la lesió tan greu de Schuster, però això serà el començament de la propera a finals d'agost. Espero que sigueu interessats amb les meves vivències i, per tant, us desitjo un bon estiu i unes bones vacances. I avui, com sempre, molt bona nit i adeu-siau. I ara, com sempre, al final del programa parlarem de la, del Vilassar, del Club Esportiu Vilassar i el seu partit d'aquesta setmana. El Vilassar, Marc, que va perdre per 0-2 amb el Cerdanyola. a casa. I, ostres, estem patint eh, aquest final de temporada. Que no... Sí, bueno, estem patint ja... Gairebé està decidit, però bueno, s'ha d'animar, s'ha d'animar. Anem a parlar amb el Miquel. Miquel, bona tarda. Ah, bona tarda. Com estem? Home, una mica decepcionat. Decepcionats. Estem, estem cap avall o què? matemàticament no està decidit, però jo diria que... Virtualment. Virtualment està... Eh, són moltes casualitats que de donar. S'han de la Vilassauri de guanyar els dos partits, el Canovella s'ha de perdre un i el Manresa dos. Vull dir, eh, el Manresa podria perdre un aquí, però a més a més n'ha de perdre un altre. Ahir hi havia l'oportunitat, perquè guanyant ahir passaves davant del Canovelles, que es porta en aquest moment es porta dos punts, ja que havia empatat, i el Manresa va perdre el camp de Sant Feliu Sacerra, que és un partit que teòricament havia de ser fàcil pel Manresa, va perdre i es posava, havent guanyat a Vila, es posava a dos punts i menys ho podies haver avançat. Per això no va ser així, jo ahir, mentre eh, dur la transmissió, jo procuro ser més aviat positiu, però esclar, després quan has de fer el balanç del partit és molt diferent. A mi em va decepcionar completament el Vilassar, i eh, els dos gols, un de penal, van ser dues errades totes a la defensa, i però a la delantera no, no arribem a porta, amb el 0-2 hi va haver una ocasió de gol clara, però tampoc la va aprofitar. Per tant, si no es fan gols, es poden guanyar partits. Vull dir, eh, Creus que... Hi va haver el canvi d'entrenador, perdona, el canvi d'entrenador, que eh, no, el balanç, eh, al principi, va haver dos partits que semblava que l'equip s'animava, però eh, porta sis partits i s'han fet dos punts. El balanç és molt pobre. Creus que aquest any s'ha trobat a faltar jugadors com Aitor González, Aitor Romero, precisament el porter de l'any passat també. Home, més que res, eh, també hem estat de desgràcia perquè s'han relacionat jugadors eh, vitals per l'equip, eh, començant pel porter Mano, que era una, una garantia darrere. Eh, però bueno, es va escanyar tant al pressupost que tampoc ha donat per, per tenir jugadors d'una mica de talla. Va, eh, són moltes circumstàncies, han començat amb foc nou, amb gent nova, amb entrenador nou, Vull dir, la cosa no, no, no ha quallat. I, bueno, eh, no sé jo si és la Junta eh, ja li va bé baixar o no li va bé, no sé. Ja no, ja no sé què dir, perquè eh, després del que es van anar veient, no? van fitxar jugadors, van fer fitxatges claus, vull dir, no sé. Ah, és important el partit d'aquesta setmana contra el Manresa a casa, cridar a tots els aficionats del Vilassar anar cap allà a animar és... ens ho juguem tot, aquests dos partits. Sí, bueno, eh, aquests dos partits ha de ser dues victòries i un miracle, esperant, esperant això, sí. Bé, però en aquestes lliguetes sempre vull dir, tot pot passar. Això, i tant. No s'ha de perdre l'esperança. Però... La moral és, és el que hem de perdre, però vaja, eh, jo vaig bastant difícil. Uh, um, es descendeix directament o es fa una lligueta prèvia? No, no, o sigui, aquelles, els quatre segurs que baixen, i tant com van anar les promocions, el 5 es veia que baixarà també, perquè les promocions de moment s'han posat bastant, bastant negres o desplegats, no, no s'ha tret cap resultat clar de dir les promocions de tercera a segona, vull dir. Doncs ara a pensar que es guanya el Manresa, a pensar també que el Manresa a l'última jornada no guanya el Sant Hilari, que em sembla a mi molt complicat que no guanya el Sant Hilari. El Sant Hilari està, pràcticament està desassociat ja el Sant Hilari. O sigui, de fet hi ha tres equips que ja estan que són els dels rius de Serra, el Lloreda i el Sant Hilari. I la quarta plaça és la nostra, que és la, la que està ballant una mica. Però bueno, si aquest cap de setmana, avui, contra el Manresa, rival directe, així, 36 punts, 38 i esperar l'última... Sí. I que Encara el podria empatar no guanyi... el Manresa. Encara podria empatar l'última el Manresa. El Canovella juga diumenge a casa seva amb el Vic, que el Vic tampoc no pot eh, patinar perquè, perquè s'ha d'estar doncs, una mica la corda fluixa i l'últim partit el Manresa juga a casa amb el Sant Hilari. Bueno, doncs, moltes gràcies. Miquel, eh, ens retrobem aquest diumenge a les 12 davant el Manresa. Des d'aquí doncs, arenguem també a tot el públic que, que vingui. Eh? Us esperem al camp. Fantàstic, Molt Miquel. Bé, fins, fins diumenge. Fins diumenge. Adéu, bona tarda. No Fins aquí la màgia del futbol d'aquesta temporada, però no volem despedir-nos despedir sense parlar del que vindrà. Què vindrà? Un Mundial. I no marxarem nosaltres d'aquí. La màgia del futbol sí que se'n va, però tindrem un especial Mundial de Sud-àfrica, aquí amb, amb, el, amb tot l'equip de la màgia del futbol. Adrián, explica'ns més o menys en què consistirà aquest especial. Mm, bueno, pues era un partido, o sea, un partido, <laughs> estoy ya pensando en los partidos, un programa analizando ya con las alineaciones ya fijas, los, los 11 titulares, los posibles titulares, los 20 ya convocados de cada, de cada selección. Veremos los posibles rivales más duros, las posibles, los posibles encuentros que se puede encontrar España y el resto de, y el resto de selecciones. Y nada, pues con muchas ganas porque estaremos deseando ver más fútbol. Ahora vamos a tener un pequeño descanso que ya nos merecemos después de esta temporada aquí luchando como jabatos delante de los micros. Y nada, el último grito que nos falta es para apoyar a nuestra selección, que creo que tiene muchas posibilidades. Y nada, seguir soñando como nos ha hecho soñar este año el Barça. Doncs moltes gracias Adrián. en retrobem, encara no sabem el dia concret, però a mitjans de juny, quan comenci el Mundial. Ens retrobem aquí. Uh, la màgia del futbol especial mundial. També despedim a l'avi, despedim al Rico, despedim al Bona tarda a, tot, a despedim tothom. Eh? al Marc. Ens veiem la temporada I, que i ve. I fins a la propera. Bueno, i... Adéu-siau. Bueno, I amb un partit, no? I podem esperar un partit. Al Gamper. Al Gamper, al Gamper. Tornarem el dia al Gamper. Ha sido un placer. Ha sido un placer, la verdad, compartir estos momentos con vosotros y con Técnico Sonido. Y nada, doncs, sí, sí, no, anem a donar-li les gràcies també per aquesta temporada. El Jaume. El Jaume, el Jaume... Matallana, un aplaudiment per ell. Molt bé, molt bé, Jaume, molt bé, Jaume. Ara es posa tonto. Sí, ai. bueno, doncs, fins aquí la màgia del futbol, fins a la propera temporada i no oblideu que tornem pel Mundial. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.